Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 20, 1967 Nabuo ang Diocese ng Butuan. Nasasakop nito ang lalawigan ng Agusan del Norte at Agusan del Sur ang diocese ay suffragan ng Archdiocese ng Cagayan de Oro. Tinatayang 81% ng mga naninirahan sa lalawigan ay mga Katoliko. Ito ay pinamumunuan ni Bishop Juan de Dios Pueblos at Auxiliary Bishop Zacarias. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.